turahora mukije bakunze mwese n'ubunyene mubandanya gutega biri radio isanganiro kaze mu kiganiro canyu karadiridimba karadiridimba nakana kaji wabo karadiridimba tugahijamba barundi mudukurikirana kuri website tatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage kubera namwe muhe umuganda muzane umuganda wanyu mu byo kubaka kino gihugu cacu arico gihugu canyu camavukiro muti uno musi tubayagira kuki amagenekerezo ya cumi na gatatu na cumi na kane ntibagiranwa hano mu gihugu cacu nk'uko bamwe bavuga na cyane cyane nko ku muga w'abamenyesha makuru eka no mu mugambwe CNDD-FDD ngira mu byibuka igenekezo ya 13 niho hashaka guhirikwa ubutegetsi gutyo birabuzwa hama bamwe barahunga abandi barafungwa biturutse kuko ubutungane bwagiye bukora ariko tugatsa twibaza duti mbega uno munsi yuko abantu baja mwibarabara bahimbaza umunezero hari abandi usanga nabone bababaye kubera ababo canke kubera ibyabo none byo hinduka gute abarundi bobana gute ni giki mubona cyo ufasha kugira ibyo bintu ntibizo bigaruke hano mu gihugu cacu nibyo tuza kugaruka ko hano muri kino kiganiro eme Usamitzebutsi niwaza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma medali niyo nkuru nije ngiye kukiremesha reka nongere público, a zitorewe n'abenegihugu ariko abenegihugu bagahagurukira kubatesha bagata muri uwo mwaka abarundi barongeye n'aho basesewe amaraso kwiha agateka mu kuburizamwo umugambi wo gushaka gusubizwa mu buja no mu gacinyizo muri make igenekerezo rya cumi na gatatu rusama rizoguma ari ntibagirwa mu mateka y'abarundi kuko abasi bari basubiye kubakora mu nkovu mugabo barabihindukiza uburundi butaragwa mu manga kabaye akaryo ko kubona ko abasi b'uburundi batarasubiza inkota mu bwubati bicaye bibutsa amakuba bagiye baracamwo umugambwe cndfdd uri kumwe n'abenegihugu urabandanya wamirira kure abafise agatima ko gusenyera ubutegetsi bwawo bakinyotewe kugarukana ibyabaye muri gitugutu mirongo icyenda na gatatu abo bantu barazwi ni bamwe batashoboye gushika ku mugambi wabo mubi wo mu bihumbi bibiri na cumi bakanka gushyiraho abenegihugu bashyitse mu kwitorera umugambwe snedfdd ntawe utazi ko uburundi bwabuze abarundi n'abarundikazi kubera ubwo bube bwito bw'abanyepolitike bahahamiye ubutegetsi bagashaka kubushikira bakoresheje iyi kenye aho kubicisha mu nzira y'ukuri ariyo y'amatora abo bose bacira imizi kuzimu burundi ntibamenye kandi bamenyere ko kuva kera na rindi bari barabubonye inyuma y'amatora mu bihumbi bibiri na cumi inyuma yaho na cyane cyane igihe hategurwa amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko baragaragaje ubukerebutsi n'ubwenge budasanzwe barigwanira bikwiye kandi baratsinda naho nyene ntibwari bubaye ubwa mbere kuva Burundi burose ntayo kwikukira mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri harabaye isenyurwa ry'ubutegetsi kandi ibyo akenshi byagenda bihitana ubuzima bw'abarundi ibyo rero dutegerezwa kubigwanya twivuye inyuma kandi ntawo bideha dutegerezwa kubigwanya nicyo gituma ibyo rero byabaye muri kahise kacu tutategerezwa kubyibagira kuko kahise gategura kazoza ahubwo dukwiye kubimenya tugatahura amabi yabyo hanyuma tubirwanye kugira ngo tuze turage abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza igihugu kizira agacinyizo no gusasira indava ukudahana dutegerezwa kubasigira igihugu cy'abenegihugu bateye imbere abenegihugu babana mu bumwe no mu mwumvikano bidasanzwe ari byo soko y'iterambere rirama kubera ibyo rero kuri uyu munsi w'intibagirwa umugambwe cndfdd uboneyeho akajya wo gushyikiriza abarundi n'amakungu ibi bikurikira urashimiye inzego zijejwe umutekano no kwivuna basi ku kuntu bakoresheje inguvu n'ubukerebutsi mu gusubiza ibintu mu buryo igihe umwasi yashaka gusubiza uburundi mu ihumbi igihe bamwe bashaka kudusubiza mu mazimwe yo kubivugwa nko mu barundi abo bagejwe umutekano barekanye koko ko bari intwari zibishoboye n'ingabo bafise ijunja n'ijambo umugambwe senedefudede urashimiye kandi ibihugu byose byabandanije gushyigikira uburundi mu bihe bigoye buhitiyemo kandi bibandanya kubushyigikira dusaba leta rero kubandanya ikomeza ubucuti n'imigenderanire y'ibyo bihugu bigenzi by'uburundi ikiganiro ni karadiridimba mukamuhejeje kumviriza umunyamabanga mukuru w'umugambwe sendede FTD ibyo yashikirije kuri uwo munsi w'ikenekerezo rya cumi na gatatu perezida ntibantunganya arongoye Burundi mbere akaba n'inararibonye muri politiki ya kino gihugu cyacu wene ahanura ahubwo abarundi kugendera kumabwirizwa aho naho agahagarara cyane cyane ku ibwirizwa nshingiro ariryo nkingi y'ubumwe bw'abarundi reka tumutega icya mbere abarundi bakwiye kumenya kandi bakurikiza kandi abenshi barabyumva bakabitegera ni uko igihugu cy'uburundi gitegerezwa kugendera ku mategeko babwirizwa eh, ibwirizwa rya mbere rero rikomeye mu gihugu ribwirizwa shingiro tukaba tuzi yuko ibwirizwa shingiro igihugu gifite uyu munsi ryemejwe ku cumi n'umunani ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu rikaba ari bwiza shingiro ryavuye mu gushyira mu ngiro amasezerano y'iyarusha yahinduye byinshi muri kino gihugu mbere agatuma kino gihugu eh, kigira intambwe ziboneka zitari bwigire ziboneka mu buzima bw'igihugu iryo bwibashingiro rero rifatiye kandi e, ku kugene twashoboye kuronka inzego za gisirikare n'igipolisi zihuriyemo abarundi bavuye mu bice aho rwana kandi harimo ingingo zimwe bw'izo nshingiro zivuga yuko zitegerezwa kuba ibice mirongo itanu ku ijana ku bwoko bw'abahutu na mirongo itanu ku ijana ku bwoko bw'abatutsi ni ukuvuga rero ko byumvikana yuko abantu bagira bati turiyamije intwaro zica eh, kubiri no gushaka abanyagihugu intwaro zica kubiri n'ibwirizwa shingiro aha rero icyo umuduhanura ni iki buriya mu buzima bw'igihugu ibihinduka bishobora kuva ku mvu nyinshi bishobora kuva ku batubika kutakurikiza iby'izo shingiro bifatiye ku bari ku butegetsi bishobora kuva kandi ku batorezwa izo shingiro bifatiye ku barondera ubutegetsi nabo nyine aha rero uyu munsi icambere abantu bogira bogira bati mbega iri bwiriza shingiro tugendera ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri eh, na gatanu ibwirizwa shingiro rikura umushinge waryo mu masezerano y'iyarusha kuva rishingwa gushika uyu munsi ryubahirijwe gute ariko aravuga ariko aratanga inyishu tw'ibimenyetso tubona hirya no hino by'umugambwe sendidefuded narashimishijwe n'ingene avuga ati byari kuba byiza iyo ibimenyetso byumvikanywe ko n'abarundi bose narashimishijwe n'uko avuga ati ni haba hari ibimenyetso byashyizwe mu mirima y'abantu cyangwa byonona eh, ingene eh, mu mabara bimeze bobikura narashimishijwe n'ingene yavuze ati eh, hariho n'amajambo ubona arimwo ashobora gutera ubwoba n'ingimwe yatanze intumbero kuba bajejwe akarangamutima mu mugambwe wiwe icyo ni ikintu gikomeye cyane ku mugambwe uri ku butegetsi nifuza yuko rero zose zijya mu buryo mbere hakaba n'ingene eh, bave hasi turondere imvano niyo bituruka tuzibire abo bantu ntibabandanye batwononera igihugu ibyo narabishimye bifuza yuko rero muri ibyo two kuba ingendo ituma abarundi begerana aho kuja mu ngendo zituma umengo harimo abafise uburenganzira gusumbya abandi hari ibintu bibiri bihambaye cyane mu buzima bw'umuntu dutegerezwa kuba tugenderako icya mbere ni ukumva ko twese turi abantu ntawiremye twaremwe n'imana iturema ku gashusho kayo ni ukuvuga ko yaturemye twese tungana iduha ubwenge idushyira no kwishyira no kwishyira no kwizana mugabo nta n'umwe yarekuriye kujya guhonyura ku gakanu uwundi icya kabiri turabarundi muri uwo mwaka wa bibiri na cumi n'indwi novuga nta murundi n'umwe yogira ngo narabaye uwa mbere mu bashinze umushinge w'igihugu cy'u Burundi ni uko navuga havuga ngo narondogoye mugabo nibaza yuko byari bikenewe yuko umuntu atarira neza agatanga iyo nyishu nibaza yuko ishobora gushika ku mutima umwe tuzotwugiriza mbega uno munsi dufashe kuri rino genekerezo rya gatatu ubonye bamwe bajya mu ibarabara bo bagahimbaza nk’insinzi. ariko ukabona hari abandi umutima kihwahwa ni ukuvuga bagifise umutima ahubwo babona yuko ibyo biriko birakogwa atari byo ntibona ko bishobora gucanishamo abene gihugu ahubwo ikibazo umuntu yokurasa ni iki mbe ni kuki hashikaho abantu eh, baca ku bintu ibyo twumvikanye tukabyiyumvira neza tugashika ku itsitso ni naho umuntu aheza akamenya inyishu atanga kuri icyo kibazo ariko nk'uko nabikubwiye ni ukuri jewe bipfuza yuko abantu bo kwirinda eh, kuza barafata ibintu uko bitari jewe navuze nti ndipfuza mu buzima bwaje bwa politiki ko novugwa muri kahise ku burundi nk'umukuru w'igihugu wa nyuma yakuwe ku butegetsi na kudeta ndabyipfuza ibyo bintu ntibyongere gushika mu gihugu cyacu aha rero umwe wese afise ibyo ateze gukora kugira ngo ingorane nk'izo ntizongere mu gihugu ariko ku kibazo bajije ndibaza yuko tworamo ko nabivuze mu kanya gaheze mbe ni ikihe nk'icigwa abamenyeshamakuru bo bokura mu ntureka benizi ugiye kuraba uyu munsi umwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi koko hari ingorane ubona ziriho ingorane ya mbere niyo uvuze yuko kuri igenekerezo rya cumi na kane z'ukwezi kwa gatanu hariho amaradiyo yaturiwe ingorane ya kabiri ni uko inyuma y'ibyo hari abamenyesha bakuru bagiye bata baromoka barahunga eh, amakuru tuzi avuga yuko bashobora kuba bashika ku ijana ingorane ya gatatu Nuko hari ukumenyesha amakuru nako kwagiye gutituka kuko kugene haba inzego za leta zibona kumenyesha amakuru kuko ugene kandi haba amakuru bagenda bigenza ugasanga mbere hari aho bidahuye uwo yararenze ko tukumva ko yashyize imbere y'intahe urubanza rugacibwa ntibigume rurindiriye eh, icyo bita mu gifaransa ansisipahanda tante rucibwe ruhere abantu bamenye icya kabiri n'aho imanza zocibwa tumenye yuko twifuza kugira demokarasi isesuye mu gihugu dutegerezwa guha ikibanza kiboneka ukumenyesha amakuru mu gihugu ni uko inzego zishinzwe gufasha kwishyira no mu kuyobesha amakuru zoba inzego zigenga koko urwego rw'igihugu cnc rukigenga kandi abarukoramo nabo nyine bagakora baraba gusa ibiraba kumenyesha amakuru ntibaje mu bya politiki kuko umaze guhengama mu bya politiki biba biriko birononekara hanyuma abanyesha amakuru nabo kandi bagakomeza inzego zo kugenda bicungera bo nyene kugenda nabo bagenda baraba bati mbega twigeza twe twebwe hanyuma bakagenda bakosorana ntibatinye bakagenda bagerageza gukora ahubwo bategerezwa gukora bisunze amabwirizwa n'ubwenge n'ubushobozi bize mu by'amashuri kubamenyesha amakuru bagenzi babo bakorana bari hanze naho kumbure benshi batabimenya ubuhinga bwa none bwaragwiriye umuntu ashobora kuronka amakuru uko ayaronse mbega iryo nk'iterabwoba ntubona ko naryo rishobora gutuma abamenyesha badakora umwuga wabo bidegembya cyangwa bigatuma binubana na bagenzi babo naho mu telefone ati ikibona cyo genda gute agaca bikekana uko kwikekana canke ubwo gwanko guhava ruza mamenyesha makuru gogo mwebwe ga president musanzwe mbere muri n'intara ribonye mu kumenyesha makuru mubona kohera gute Jendaze yuko nyine kohera ari ubwa mbere yuko ari leta ari n'abamenyesha makuru bo nyine ubwabo borondera ingene uwo mwuga wosubizwa agateka nabivuze bishingiye ku neza y'igihugu bishingiye aho igihugu kigeze mu ntwaro ya demokarasi eh, uzorabe iyo tuvuze intwaro ya demokarasi haravugwa imigambwe nyinshi iyo umugabo ushyitse ku butegetsi si ubu gusa na hirya y'ejo eh, byarabaye akageso kabi gakunda kubafata ni uko umuntu wacu bibaza ati n'uwo muganga wenyine uri mu gihugu kubera kumenyesha amakuru ukibaza uti Eh, nta wundi umenyesha amakuru atari avuga uko nipfuza aba amashyirahamwe yigenga ayavuga ngo arigenga cake bavuga shari cade badaharanira ijisho rya politike bikaba uko iyo ubibonye gutyo eh, birashobora bituma demokarasi ahubwo aho kugenda itera imbere isubira inyuma nk'ibirenge nicyo gituma uyu munsi icyo icyifuzo nyamukuru ufise ari uko turabiye ko kahise ka vuba hogera igihe koko abamenyeshamakuru ibimenyeshamakuru inzego za leta abashinzwe eh, kugenda bacungera ingene mwuga ukurikizwa haba muri sense haba no mashirahamwe y'amenyeshamakuru ni ukuri bo kwicara bakagira bati mbega ku buno munsi twokura icigwa cihe muri izi ngorane zimaze iminsi ku kumenyesha bakuru bafise intumbero orenage nubwo tubona neza yuko ibirere biguma bicikagurika nizere yuko muza kugerageza amatelefone yacu aruguruye yose irindwi na gatandatu ubusa mirongo ine na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu canke bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu na gatandatu ubusa kabiri eka mbere na bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mutanguze akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi gutyo mwongere ko izo nimero duhejeje kubabwira hama namwe muterere umuganda kugira ibyabaye ntibize bisubire abarundi batekanigwe mu miryango no mu babo kuko iryo genekerezo ryashyitse amaraso y'abarundi amaze iminsi aseseka abarundi bari ko basaba yuko amasezerano y'amahoro yarusha n'ibwirizwa shingiro byo kubahirizwa eh, no munsi rero novuga ni akaryo muri rusange ku barundi ko kwibuka isinzi ry'abarundi n'impunzi zose zataye igihugu kubera ibyiyumviro byabo ugasanga rero n'uno munsi abantu baratotezwa n'umunsi atajamba abantu bafite agateka kazina muntu kabandanya gacituka mu gihugu iwacu novuga rero ku ntererano yanjye ni akaryo kuko abarundi bose iyo bapfa bakagera boshira ku ruhande ibibatandukanye nyabona bakiyumvira ku neza y'igihugu kwiyumvira ku neza y'umuntu cyane ku neza y'akagwi k'abantu kubera ko igihugu n'icacu twese dutegerezwa kugisangira no kukibanamo kandi umurundi uwo ari we wese akagira agateka ko gushyikiriza ibyiyumviro atankomanzi kubera iyo niyo ntambwe abarundi twateye kandi nizera yuko iyo ntambwe itazosubira inyuma kaberera akaryo kandi kuko abarundi bamwe bamwe bahisemo guhonyanga amategeko nyabona bo kubitiza agatima mpembero bakabona ko gufata ingingo bifatiye mu gikenye ko ataho bizoshikana abarundi mm. ego kamara ko Mm-hmm. yego nkibaza ko kandi kuba hari uh, bimwe bimwe nibaza yuko kandi aka kanya kuba ari akaryo ko kugira ngo abarundi bongere kandi bibuke bibuke ikiringo igihugu cyacu kimaze mu ngorane zatewe n'uko guhonyanga amategeko ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha ngo barabe nyabona ko uh, ibikwiye kugira ngo nyabona urugamba abarundi twatangiye twese rwo gusaba yuko amategeko n'amabwiriza y'igihugu cyacu kubahirizwa turabe ahubwo urwo rugamba ahubwo nyabona rugeze kugira ngo uko twese twaguyemeje rushobore kubandanya kandi rushike koko ku ntumbero kugira ngo koko tugire igihugu kigendera ku mategeko kandi cyubaha agateka kazina muntu ndagushimiye cyane kamatari kuri iyo ntererano yawe kiganiro amahoro ni karadiridimba twaturindiriye umuganda wanyu nubwo mu buhinga bw'ibyuma tweretse yuko ngo ibirere bitariko bigenda neza reka mubandanye mugerageza abo bikundira nizere ko tuzakubakira ku murongo ariko nk'uko nababwiye ibyuma kenshi usanga bidasezerana mugerageze izi nimero zacu zose mutanguje akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri ibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu izo nimero zikaba zuguruye nubwo bahanyeretse n'ubu yuko baratelefona bigaca bicikagurika byuma nabyo bikaba bidasezerana reka mu kurindira ukurikira kamatari tubashikirize na kano kandi karirimbo ariko turiko turagaruka kuri aya magerekerezo ya 13 na 14 rusama hari mu mwaka wa 2015 ngira muribuka yuko bashatse gutembagaza ubutegetsi hari ku igerekezo rya cumi na gatatu igerekezo rya cumi na kane amaradiyo niyo uri kuravugira ko nayo yaraturiwe amwamwe amwe tugaca tuvuga duti mbega kugira ibyo bintu uno munsi ngira ejo mwarumvise hariho abari mu bigina insinzi hakaba n'abandi ari akagohe uvunira leta kuko leta ni iy'abarundi bose duga ku ijambo mugabo pana kuvunira akagohe umugambwe kandi tutawutumiye hano eh, ok nizere ko umutumire wacu n'umusaruro wo muri leta oya nta mutumire ari ngaha ah, okay umva icyo nagomba ari kuvuga nagomba kuvuga ku ruhande rwa leta mhm. kubera ko leta yarafashe intumbero yo ko yo kudadaza mu bijyanye no kuganira n'impande zose zigwa n'ibibazo biri mu burundi aho bavuga ko bazoga buganira na bamwe abandi bakabareka abo bamwe bavuze ko byoganira n'ibandi Eh, narumvishije ko leta isa n'ishaka kuvuga ko yoganira na na ah, hanyuma ikagira n'abo yashyize ku rutonde ivuga yuko ngo yangiriza ko ngo bashatse ngo gutembagaza ngo ubutegetsi jewe nibaza igihe hari igihe nari muri tanzania ndibuka gatonya haraje intumwa z'uburundi zari zije guhimiriza impunzi gutahuka Eh, muri izo ntumwa harimo umukuru w'intara igira kane mu bya gisirikare mhm. hanyuma na bamwe bagije ibibazo bijyanye n'ibyo gutembaza ubutegetsi mu burundi ndamubaza ko abasirikare bogerageza kutubwira niba ata bintu byo gutembagaza ubutegetsi mu burundi bizosubira inyishu yampaye yabaye inyishu isa n'iyitanezereye mugabo mu nyuma nagiye kuyiyumvira ko ndaza kwemera ko kukwica vuza rukuri akarorero ndakwereka ko e, ugutembagaza ubutegetsi mu bihugu bya afurika e, birashoboka kandi birashobora gutanga ikintu kumbure nubwo bidakenewe ko abantu bokoresha bene izo nzira kuko e, yaba uburundi twaramaze kwinjira muri demokarasi yaragize kudeta amaze kugira kudeta abarundi ibintu byari bibahanze icyo gihe bararuhutse bariruhutsa hanyuma bagaza araza aratwara agera aho yugara amashengero hanyuma pe terubuyo yaraza arakubita ikudeta yugurura amasengero abakirisu batajya gusenga barasubira kujya gusenga urumva novuga ko icyo nicyo nokwita coze ni gorori mu rurimi rw'icongereza urumva ko ari nk'ayandi mahirwe icyo gihe abarundi bagize kuko urazi ko abarundi hafi ya bose barajya mu isengero mugabo urumva eh, yuko urumva yuko uwa mbere ajaho ajaho byitwa yuko agiye kubabera incungu yabakomboye eh. mugabo mu nyuma bikaba ukundi eh, nagira ndabikwerekereye mm. hanyuma rero mu nyuma ntuzenya petero buyoba yaragarutse ku butegetsi uribuka yuko icyo gihe eh, ubutegetsi bwari buhari burongorana ntibantunganya ntibwashobora kurongora ibiganiro hanyuma rero petero buyoba yaragaragavuga ati jewe ndashaka gusubiza ibintu mu buryo kugira ngo abarundi bose twicare hamwe tuganire kandi ibyo petero buyoba yarabigize gushikaho bidushikana ku masezerano y'amahoro yarusha turamara imyaka itari mike abarundi turi mu gahengwe urumva rero nibaza yuko um-, umusirikare ntiwo mugereranya n'ujya munyagihugu ujya akoresha utubuye tugarutse ufata generali y'iyo mbare tugarutse uragerageza kamatari kamatari Eh, uragerageza kutavuga amazina ya bamwe bamwe ntibirekuriwe mu kiganiro hama wavuze yuko uturi mu masezerano yarusha uvuga yuko hari perezida hadushikanye mugabo wibuke yuko yashikanye n'abarundi ku matora harategurwa amatora ubu hamaze gutegurwa amatora agera ku nshuro igira gatatu ntubyibagire gutyo haca haza intwaro rusangi hano mu gihugu byiza uhagarara kuri urakoze urakoze urakoze kubinyibutsa ibyo mhm. byose urakoze kubinyibutsa mhm. nyaraguritsa dusigaje akanya gato niwe yambwiye ati rero igituma amakudeta atoshoboka mu gihugu ingene igihugu coba gitwaye ati igihe mu burundi hoba intwaro yuzuriza abarundi bose ati intwaro ihumuriza abarundi bose abasirikare b'uburundi ntabwo bashobora kugira ikudeta hanyuma ikindi mbega abasirikare b'u Burundi ni uruhe ruhara rwabo mu byo gucungera amahoro n'umutekano mu gihugu mhm. kubera ko abasirikare b'u Burundi igikorwa cyabo ni uguhagararira amahoro n'umutekano by'abarundi bose urumva byene uvuga ko umusirikare adakora ibyo ahubwo ntiwahemukira abanyagihugu mhm. ariko umusirikare ahaguruka akavuga ati abarundi bose bategerezwa gukingirwa jyewe ntibaza ko uwo musirikare ibyo aba yakoze aba yakoze iby'amategeko amurekurira agira iby'amategeko amurekurira atabishyitse ko naho Erega uraba aha abantu benshi bashize siniyumvira yuko naje ntavyo nifuza ngira mwumvise ko na president Sylvestre ntibantunganya yavuze ati byoba vyiza abaye nuwanyuma avuwe ko akuwe ko bikurikije igikenya uno munsi muri Afrika nta wose yuko hokwama haba amakude tangira no kuri muri Australia amakude taburya ahitana ibintu byinshi ahitana n'abantu acana igi ashobora gusubiza igihugu mu kaga cyane ntukiyumvire yuko ejo uca nk'uriya yohaguruka Ah, ngo arafashe ubutegetsi ari byijana canke ntibibaze ko atari imiryango myinshi yohahonera kandi imiryango y'abanyarucari atanico ijejwe atanico iraba muri politike reka data nande sivyo ndiko ndavuga ahubwo sozera sozera umwanyuragiye kuko nimba abarundi twaramaze kwinjira mu ntwaro rusange ni ukuvuga ko atawundi murundi n'umwe yari aripfuriwe kuza gufata igihugu cyagiye mu ntwaro ya demokarasi ngo akizane kugisubiza mu ntwaro ya gisirikare noneho tugire demokarasi y'igihushanyo urumva dushaka ko igihugu cyacu kigira demokarasi y'ukuri koko aho umurundi wese yishyira akizana akagira amabanga mu ntwaro y'igihugu akagira kandi ijambo mu gihugu ciwe watagitsure kuko uno munsi uri kuraraba ko igihugu cyacu gihagaze ni ibintu bitangaje kubona twinjira muri demokarasi mugu uno munsi tugaca dusanga dutwawe mu ntwaro mbere ahubwo isumba na za ntwaro none wibaza ko ikizokurikira kizoca kibiki Mhm. kuko n'uno munsi urumva kubera ibyabaye imigwana yaravutse uno munsi hashobora kureka n'iyo kudeta ejo hakaza n'iyo migurwana yoyo mbere ikaza ikoresha inguvu ihinda gusumba n'ibyo by'amakudeta ariko gituma mvugana ko rero twageze ngaho uwo muntu wese yibaza ko yokoresha ingufu mu kunumisha abarundi kandi twabateye intambwe ni uko ibyo yobisezerera kugira ngo ahubwo nyabona abarundi tubandanye tujya imbere aho ko tubandanya dusubira inyuma kuko urumva ko bibandanije guca n'ibindi atari n'ibyo by'amakudeta byoshobora kuba siniyumva ingene noza mu gihugu ahari abantu no munsi binyegeje urakoze cyane akanya nicyo gituma mvuga ati abo bantu bavuga ko bashaka ko demokarasi itsimbatara numva bavuga bose abari ku butegetsi bashyira imbere y'uko ngo demokarasi itegerezwa gutsimbatara ngo abanyagihugu bakitorera abararungura ni uko kwitorera abararungura ni ngombwa ko twese abarundi tugira uruhara rwo guparikisipa nawe ne yagize icaterera muri kino kiganiro reka yakoze n'umunyamabanga wa CNDFTD Evariste Ndashimira nawe ne yagize icaterera muri kino kiganiro Emeto Saint Mitebutsi ku ruhande bwo buhinga bw'ivyuma nawe ne ndamushimiye niwe yatumye bimutwumva tankomanzi nubwo mwumvise yuko ibirere byagumye bidu bita dukundira medari niyo nkuru nicaye ndemesheje ikiganiro karadiridimba ndakwifuriza kugira ibihe byiza hose uherereye naho ubutaha